qilsin rasululloh sollallohu alayhi vasallamning من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه hadis sharifida bayon qilingan ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه yana boshqa hadislarida man qoma laylatal qadri إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه hadis sharifdagi mukofotni alloh subhanahu va taolo hamma musulmonlar qatori bizlarning shu kichkina bir jamoadagi musulmonlarga ham alloh taolo nasib qilsin darsimiz ramazoni sharifdagi ko'pchilikning hozir olmasligi ba'zi sabablarga ko'ra ma'lum bir vaqt to'xtatilgan edi inshaalloh mana bugundan darsimizni davom ettiramiz alloh subhanahu va taoloning madadi bilan bugungi darsimizda islom shiorlaridan xalqlarning o'rtasida ya'ni musulmon xalqlarning o'rtasida va hamda istisno suratda aytamiz olimlarning o'rtasida ham ya'ni islom olimlarining o'rtasida ham tark bo'lgan amri ma'ruf nahiy munkar shiori haqida dars yuritamiz alloh subhanahu va taolo islom ummatini butun xalqlar ustida guvoh ummat qildi alloh subhanahu va taolo islom ummatini eng yaxshi ummat qildi. Insonlarga ko'rsatilgan ummatlar ichidagi eng yaxshi ummat qildi. Va bu ummatning o'z öz o'zidan paydo bo'lib qolgan ummat deb o'zining kitobida yoqtirmadi. Balki bu ummat Alloh subhanahu va taolo tarafidan qasd bilan chiqarilingan ummat dedi. va bu ummatni ziroat yoinki iqtisod yoinki boshqa bir sohalarni rivojlantirishlikka xos bo'lgan ummat deb atamadi agarki islom ummatining vujudi jamiyatdagi vujudi iqtisod va ziroat va hamma sohadagi buyuk ummat bo'lishlikka odamlarga manfaat yetkazadigan hamma ijobiy tarmoqlarda manfaat yetkazadigan ummat bo'lsa ham bu sohalarnigina rivojlanishligiga sabab bo'ladigan e, ummatgina deb yod qilmadi balki buni insonlar uchun chiqarilgan deb yod qildi insonlar ya'ni insonlarning hidoyati va insonlarning haqiqiy inson bo'lishligi uchun o'z öz o'zidan chiqib qolgan emas alloh subhanahu va taolo tarafidan chiqarilgan ummat deb yozildi. va bu ummatning insonlar uchun bashariyat tarixidan chiqarilgan ummatlarning ichida eng yaxshisi deb yozildi. Odam alayhi salomdan tortib to janob rasululloh sallallohu alayhi va sallam davrigacha payg'ambarlarga tobi bo'lgan ummatlarning ichidagi eng yaxshisi deb yozildi. va bu yaxshi bo'lishligining sababini bayon qilganda birinchi sabab ma'ruf ishga buyurishligi va munkardan qaytarishligi bo'ldi bu yaxshi bo'lishligini siri yo bir ziroatni rivojlantirganligi uchun yaxshi ummat bo'lgan emas yoki bir iqtisodiy tarmoqni rivojlantirganligi uchun yaxshi ummat deb yod qilmadi yoyinki boshqa hayotning tarmoqlarini rivojlanishligiga sabab bo'lishligi bilan yana yaxshi ummat deb yod qilmadi balki ma'ruf ishga buyuriydigan va munkar ishlardan qaytarishligini birinchi shart qildi yaxshi ummat bo'lishligining birinchi sababi omini qildi ma'ruf ishga buyurishlikni munkardan qaytarishligini hamma kishilar ham da'vo qilishligi mumkinligi sababli alloh subhanahu va taolo Allohga bo'lgan iymonni shart qildi. Ya'ni moddaga bo'lgan iymonni emas, boshqa bir daraxtga bo'lgan iymonni emas, yo bir tog'ga, yo buloqqa, yo boshqa shirk bo'ladigan amallarga bo'lgan iymonni emas, balki Allohga bo'lgan iymonni sabab qildi. Astaizu billah كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله mana bu islom ummatining alohida imtiyozi shu narsa bo'ldi biz shuning uchun ma'ruf narsaga buyurish munkar narsadan qaytarish va bu ma'ruf narsaga buyurish va munkardan qaytarishlik Allohga bo'lgan iymon asosida bo'lishligini agar o'zimizda mujassamlashtirar ekanmiz, Alloh subhanahu va taolo shahodati bilan aytilgan islom ummati, ya'ni eng yaxshi ummat bo'la olamiz. Agar bu uchala sifatni o'zimizda mujassamlashtirmas ekanmiz, biz Alloh subhanahu va taolo tarafidan aytilgan yaxshi ummat bo'la olmaymiz. Shuning uchun ham agarki bu darsimiz oz vaqtni o'z ichiga olsa ham amr ma'ruf nahi munkarning muhimligi va bu amr ma'ruf nahi munkarning bu shiorning musulmon kishilar o'rtasidagi barpo bo'lishligi qanday yaxshi narsalarga sabab bo'lishligi va amri ma'ruf nahi munkarning farq qilinishligi qanday bir yomon balolarga sabab bo'lishligiga ishora qilib o'tamiz arab tilida ma'ruf kalimasi ya'ni urfan o'zi aniq bilingan narsaga iste'mol qilinadi lug'atda munkar narsasi yotinqiralanadigan ya'ni bu narsadan bir jirkanadigan narsaga dalolat qiladi ma'ruf kalimasi hamma buning yaxshi ekanligi hammaga ma'lum degan ma'noda munkar hammaga buning jirkanchligi ham ma'lum bo'lgan narsa degan ma'noda lekin shuni yaxshi bilishimiz kerakki ma'ruf narsaning tayin qilishlikda munkar narsaning nima ekanligini tayin qilishlikda urf hukmron bo'lishligi yo urf o'lchov asbobi bo'lishligi mumkin emas balki shariat bo'lmoqligi kerak shariat ma'ruf degan narsa ma'ruf bo'lmoqligi kerak agarchi yer yuzidagi odamlarga bu narsa ma'qul bo'lmasa ham shariat munkar degan narsa munkar bo'lmoqligi kerak mo'min odamning dunyo qarashida agarki yer yuzidagi odamlarga bu yaxshi ko'rsatkich barmoqlari bilan boshmaldoqlarni ikkovlarini halqa qilib ko'rsatdilarda bugun shuncha ochildi dedilar binti jahsh shunda aytdilarki yo rasululloh ichimizda salohiyatli solih kishilar bo'lib turib ham halok bo'lamizmi dedilar shunda aytdilarki ha habas fasod ko'payib ketsa halok bo'lasizlar solih odamlar bo'lsa ham halok bo'lasizlar demak habas nima bu fasod umar ibn abdul aziz rahimaullohdan rivoyat qilingan asarda bu kishi aytadilarki لا يعذب العامة بذنب خاصة ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحق العقوبة كلهم alloh taborak va taolo ommai nosda umumiy odamlarni xos odamlarning gunohi bilan azoblamaydi lekin munkar shariatga zid bo'lgan ish oshkor qilinsa shu man qilinmasligi sababli hamma odam azobga sazovor bo'laveradi dedilar nabiy sollallohu alayhi vasallamdan jarir ibn abdulloh bijli roziyallohu anhu rivoyat qiladilarki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعذاب من قبل أن يموتوا bir kishi bir odamlar ichida yashasa odamlar ichida shu bir kishi birodarlar bir kishi ma'siyat ollohga osiy bo'ladigan amallarni qilaversa odamlar qodir bo'lsa buni o'zgartirishlikka qodir bo'lsayu o'zgartirishmasdan qo'yib berishsa alloh subhana va taolo shu qavmni shu odamlarni o'lmasdan ilgari albatta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 لبئس ما كانوا يفعلون banu isroilning kofirlari dovud va iso ibn maryam tili bilan la'natlanishdi payg'ambarlar birodarlar birovlarni la'nat aytishlikdan juda pok bo'lishganlar magar olloh la'nat aytgan o'rinlarda bular ham la'nat aytishganlar buning sababi nima ular osiy bo'lishgan va tajovuzkor bo'lganliklari sababli malum bo'lishgan osiy bo'lishliklarining sababi nima o'rtalarida odamlar qilgan munkar narsani bir birlarini qaytarishmagan ular bu qaytarishmagan fe'llari qanday yomon narsa deb alloh taolo shu sababli ular malun bo'lishgan abu bakr roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki ba'zi sahobalar tushunishib qolgan ekanlarki billah suray moidadagi يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم shu oyatidan ey mo'minlar o'zinglarni bilinglar sizlarga adashgan odamlarning zarari bo'lmaydi agar hidoyatlansanglar degan oyatning zohiridan amri ma'ruf nahiy munkar bizdan soqit o'zimizni o'nglasak bo'ldi degan narsani tushunishib qolgan ekanlar shunda abu bakr roziyallohu anhu aytgan ekanlar ya ayyuhannas innakum taqrauna hadhihi al-aya va tadaunaha ala ghayri mawadi'iha ey odamlar sizlar bu oyatni o'qib noto'g'ri ma'no beryapsizlar وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب men rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ya'ni biz degan ekanlar eshitganmizki odamlar zolimni ko'rishsa zulm qilayotganligini qo'lini ushlashmasa alloh taolo o'zining azobi bilan hammani om qilib azoblaydi degan izahtadaytun kalimasi o'zi dalolat qilyaptiki amri ma'ruf nahiy munkarga sizlar yo'llansanglar bu sizlarga endi amri ma'ruf nahiy munkar qilingandan keyin ham ular qabul qilmasa sizlarga endi zarar qilmaydi huzayfat ibn yamoniy roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم inson haqiqatda ajablanadiki mazlumlar duo qiladi mazlumning duosi ijobat hadis shariflarda agarki kofir bo'lsa ham alloh subhanahu va taolo mazlum bilan o'zining o'rtasida farda qilmadi mazlumning duosi bilan o'zining o'rtasida farda qilmadi mazlum duo qilishligi bilan albatta yordam beraman dedi lekin shuncha mazlum duo qiladi ijobat bo'lmaydi deb hayron bo'ladi hatto menga buni ahli ilm kishilar ham mana bu hadisni biz shuni tushunolmadik dedi. mana bu hadis bizga javob bo'ladi birodar rasululloh sallallohu alayhi va vasallam aytdilarki ruhim qo'lida bo'lgan zotga qasam ichib aytamanki dedilar qasamyoq qilib aytdilar ma'ruf ishga buyuringlar fitfa sizlarda bo'ladi munkar ishdan qaytarasizlar agar bu sifat sizlarda bo'lmasa alloh subhana va taolo sizlarga azob jo'natadi keyin duo qilaverasizlar ijobat qilmaydi alloh taolo ijobat qilinmaydi amri ma'ruf nahiy munkar tark qilingan ummatning duosi ijobat emas mana bu hadis bunga dalolat qiladi yamoniydan rivoyat qilingan abu hurayra roziyallohu anhudan ham shu mazmundagi hadis rivoyat qilingan لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم ma'ruf ishga buyuraysizlar munkar narsadan qaytarasizlar bu sifat sizlarda topiladi agar topilmasa olloh sizlarga yomoniylarni peshvo qilib qo'yadida duo qiladi yaxshilar Alloh ijobat qilmaydi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Oyisha roziyallohu anhu rivoyat qiladilarki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu kishining hujralariga kharaj. yuzlarida bir g'amginlik bir tashvishni ko'rdimki bir narsa bu kishini bir joyda turgizmay qo'ygan dedi tahorat qildilarda biror odamga gapirmadilar keyin hujramdan chiqib ketdilar hujraga shunday yopishib masjidda bir narsa desalar kerak deb quloq soldim hujrani devoriga yopishib oldim nima so'z aytar ekanlar shuni eshitay deb minbarga ko'tardilar allohga hamdu sano aytdilar va aytdilarki ayyuhannas dedilar alloh taborak va taolo sizlarga aytyaptiki muru bil ma'rufi ma'rufga buyuringlar vanhav anil munkar munkardan qaytaringlar qabla an tad'uni fala astajib lakum menga duo qilishdan ilgari amri ma'ruf nahi munkar qilib turib duo qilinglar dedilar deyapti alloh taolo agar sizlar bu sifatni o'zinglarda qilmasdan turib duo qilsanglar ijobat qilmayman deyapti mendan so'raysizlar men bermayman hech narsa deyapti alloh taolo mendan yordam so'raysizlar nusrat sizlarga men nusrat bermayman deyapti alloh taolo shu so'zni aytdilarda minbardan tushib ketdilar mana bu hadis shariflar bizning ko'p xatolarimiz qayerga joylashganligini bizga yo'llab ko'rsatib beradi rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarining amri ma'ruf nahiy munkarni tark qilgan jamiyatning halok bo'lishligiga bir ajib bir tamsil berdilar nomon ibn bashir roziyallohu anhu rivoyat qiladilarki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki masalul mudhini fi hududillah wal waqi'i fiha مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها فكان الذين في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة فأتوه فقالوا ما لك قال تأذيتم بي ولا بد لي من الماء فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم ollohni hududlarida murosa مرافقيا odam bilan shu ollohni hududlariga tushib qolib qilib yurgan odamlarning misoli ya'ni olloh man qilgan narsani bir odam murosa qildi birov qilyapsa indamadi boshqalar bo'lsa qilyapti shulardan tashkil topgan jamiyatning qaytarmagan jamiyatning misoli shunga o'xshaydiki bir kemaga o'rinlarini chek tashlab olgan bir ko'pchilik odamlarning misoliga o'xshaydi ba'zi odamlarning cheki sababli kemaning yuqori qismiga o'tirishgan ba'zilar bo'lsa kemaning pastki qismiga o'tirgan o'rindiqlarni olishgan odatda suvni kemaning tepa qismiga chiqib turib pastdan suv olinadi biror bir idish bilan suv olinadi pastdagi odamlar albatta suv olishlik uchun tepaga muhtoj edi ular suv olib tepaga chiqishgan vaqtida tepadagi kishilar ozorlanishdida ular bularga ozor bermaylik degan niyatda bolta oldida bittalari kemaning pastki qismini o'ya boshladi pastdan peshvasini suvni olaveramiz ya'ni niyat yaxshi bo'ldi juda ko'p fisqi pujurdagi ishlarni tekshirsak niyatim yaxshi deydi ya'ni men tepaga chiqib suv olsam tepadagilarga ozor oladi deydi ana bu narsa sababli inson yaxshi niyat bilan ko'p munkar sodir bo'ladi inson e, kemaning pastini o'ya boshladi ular kelishdi nima qilyapsan dedi sizlar men bilan sizlarga ozor yetkiz ozorlandinglar ozor bermaslik uchun o'zimni yonimdan suv suv albatta menga zarur suv olishim kerak dedi agar shuni o'z holida qo'yishib qo'ysa har kim o'zini joyida o'yyapti ekanda nima ishimiz bor desa shu kema g'arq bo'ladi tamom hammalari g'arq bo'ladi jamiyat ham hozir hayot kemasida ketyapti bu hayot to'lqinlik dengizdir hamma oxirat safariga qarab ketyapti bu jamiyatda ba'zi kishilar hayot martabasining yuqori qismini egallagan ba'zilar bo'lsa pastki qismni egallagan o'rta qismda odamlar muhmal odamlar yaxshilik ham muhim emas yomonlik ham muhim emas ana bu yuqoridagi qismdagi odamlarga albatta pastki qismdagi odamlar muhtoj xuddi kemadagi kishilar suv olishligiga muhtoj egandek lekin nima uchun yuqori tabaqadagi odamlar ular ko'rmayotgan pastda turib ko'rmayotgan xatarni ko'ra olishadi ular ular katta to'lqinda ketayotganligini xatarli o'rinda ketayotganligini bu jamiyatni biladi agar buning zarracha pastdagi harakati bu jamiyatni kemasini halokatga uchrashligi muqarrar ekanligini yuqoridagilar biladi shuning uchun ular ko'rmay turgan narsani ko'rib turganliklari uchun ogohlantirishlari zarur bo'ladi ana bu rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bu tamsillari hamma qiyomatgacha bo'lgan jamiyatning bir juda ham o'tkir suratda misol bilan tushuntirganlardir biz hozir birodarlar kema misolida buning kulgililigini tushunyapmiz o'zimni o'zimni o'rnimni teshyapman senga hech qanday buni aloqasi bo'lmasligi kerak desa biz tushunyapmiz buni ammo hozir o'zimni pulimga bu harom narsani ichyapman seni nima aloqang bor men o'zimni uyimda qilyapman bu narsani seni nima aloqang bor degan narsani tushunmayapmiz mana bu fasodning bitta mahallada bir kishining o'zidan sodir bo'lishligi bu jamiyatning butun xatar ostiga olayotganligini yuqorida turgan odamlar tushunadi pastki tabaqadan shuni qatorida tushunayotgan odamlar to'g'ri bu o'zini uyida o'zini puliga qilyapti bu ishni deb aytaveradi alloh subhanahu va taolo amri ma'ruf nahiy munkarni tark qilgan ummatlarga o'zining azobini jo'natishligini bayon qildi va bu hech qanday ummatni ayamaydi shulardan bittasi mana hozir aytib o'tgan o'tgan bashariyat tarixidagi kishilarning payg'ambarlar tiri bilan malun bo'lganligi ikkinchi avvalgi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan zaynab binti roziyallohu anhu rivoyat qilingan hadisda habas fasodning ko'paygan vaqtida solih odamlarning ham birga halok bo'lib ketishligi alloh subhanahu va taolo agar bir jamiyatda munkardan qaytaradigan ma'rufga buyuradigan jamoa bo'lsa olloh bularga najot berishligini o'zini kitobida yod qildi وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين mana dengiz sohilidagi kishilarni alloh taolo imtihon qildi bular o'zlari dam olish kunini ibodat qilib dam olamiz degan kunni ollohdan so'rashgan edi ularga alloh taolo shanba kunini dam olishlikka bergan edi va imtihon qildiki ular dengiz sohilida yashaganligi uchun ularning ko'proq daromadlari baliq ovi bilan bo'ladi ish qilishliklari o'z ixtiyorlari bilan mumkin emas edi ular ariqlarga kirayotgan baliqlarni ko'rishib ertasiga ovlaymiz deyishsa baliqlar ertasiga yo'q bo'lib qolardi ular bilishdiki bu baliqlar bir aqlli odamning harakatini qilyapti deyishdida shanba kuni baliqlar kirganda to'sishdi ariqlarni to'sishdida shanba kuni go'yoki ovlamagan bo'lib yakshanba kuni ertasiga ovlashdi shu ovlashlik sababli alloh subhana va taolo ularni ma'rufga buyuriydigan munkardan qaytaradigan o'zlarining ichidagi kishilarni bular maviza qilishdi ollohni bildirishi bilan ana shunda ba'zilar kelib nimasilar olloh bularni halok qilib tashlaydigan gapinglar ta'sir qilmaydigan kishilarga gapiryapsizlar deyishdi ba'zilar Aytishlarki, birinchi rabbimiz oldida uzr bayon qilishlik uchun biz aytganmiz deyishligimiz uchun mumkin shu ikkinchidan shularni ichida gapimiz bilan ta'sirlanib taqvo hosil qilishliklari uchun ularga eslatilgan narsaga bular quloq solishmadi alloh subhana va taolo yomonlikdan qaytarganlarni qutqardi va zolimlarini ollohni buyrug'ini eslatilganda eslamaganlarni halok qildi ular haddlardan tajovuz qilganda sizlar xor maymun bo'lib ketinglar deb ollohni buyrug'i bilan hammasi maymun bo'lib ketdi maymun maymunligiga xafa bo'lmaydi chunki u maymun bo'lib yashayveradi ammo inson gapirib turgan insonning tili yo'qolib qolsa o'zi shu azobga chidamaydi endi u o'zi hisda inson bo'lib ko'rinishda maymun bo'lishligi ko'rib yurgan insonning bir maymun bo'lib qolganligini ko'rishlikdan ko'ra qattiq dahshat yo'q birodarlar alloh subhana va taolo qattiq azob berdi ya'ni insonlik xossalarini ollohning buyrug'iga ishlatishlikni xohlamagandan keyin bu xossalar ishlamaydigan maymun bo'lib ketsin dedi mana bu narsa amri ma'rufning bo'lgan vaqtdagi amri ma'ruf qilgan kishilarni Alloh najot berdi deyapti. Mana bu narsa ummatlarning ichidagi umumiy halokatdan saqlaydi amri ma'ruf. Alloh subhanahu va taolo mana sura Hudda falawla kana al-qurun min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum oyatida ham sizlardan ilgarigi asrlarda o'tgan kishilardan fasoddan qaytaradigan bir qoldi kishilar bo'lsa bo'lmasmidi? bo'ldi ulardan ozchiliklari ularga alloh subhana va taolo najot berganligini xabarini beryapti qaysi ummatda amri ma'ruf nahiy munkar bo'lsa buni qilgan odamlarga olloh najot beradi agar ummatdagi osiylikni tomosha qilib turaversa o'zining atrofidagi narsani tushuntirmasa bir birga halok bo'lib ketadi agarchi solih kishilardan bo'lsa har bir sahobalar hayotlarida amri ma'ruf nahiy munkarni qilib o'tishdilar toriq ibn shihob rivoyat qiladilarki oddiy shariatga zid bo'lgan ishlarni ham rad qilishgan ekanlar Eid kunida birinchi marta namozdan ilgari xutba o'qigan kishi marvon ibn al hakam bo'ladi marvon ibn al hakam Eiddan ilgari xutba o'qidi Eid namozida xutbani namozda o'qib turib xutba o'qiladi. bu marvon ibn al hakam Eid namozdan ilgari xutba o'qidi shunda bir kishi o'rnidan turdida assolatu al xutba namoz xutbadan ilgari dedi ya'ni xutba o'qishga boshlayotganda namoz xutbadan ilgari dedi uni gapini quloq solmasdan davom etib ketaverdi abu al hudriy boriblar shunda aytdilarki ammo bu kishi o'zining vazifasini o'tadi tili bilan munkarni qaytardi dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitganmanki kim bir munkarni ko'rsa qo'li bilan qaytarsin qodir bo'lmasa tili bilan qaytarsin qodir bo'lmasa qalbi bilan qaytarsin bu eng zaif iymon qalbi bilan yomon ko'rib turishlik dedilar qalbi bilan yomon ko'rib turishlik bo'lmasa buni tashqarisida iymondan bir uch kun ham yo'q dedilar ya'ni isiriq urg'ucha ham yo'q dedilar insonning oxirgi iymonning rishtasiga osilib qolishligi munkar narsani ko'rganda qarang ko'rib turishmaydi. agarki tili bilan aytolmasa ham alloh subhana va taolo ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون deb sizlardan bir jamoa bo'lsinki yaxshilikka buyuradigan ma'rufga buyuradigan munkardan qaytaradigan yaxshilik tarafiga chaqiradigan da'vat qiladigan ma'ruf narsalarga buyuriydigan munkardan qaytaradigan jamoa bo'lsin haqiqiy najot topganlar shular deb alloh taolo o'zini kalomida yod qildi bir savol tug'iladiki amri ma'ruf nahiy munkar qilishlik kimlar qilmoqligi kerak o'zi shu munkarni qilib yurgan bo'lsa u ham shu munkardan qaytarsa bo'ladimi ma'ruf narsani o'zi qilmay yurgan bo'lsa shu ma'ruf narsaga buyursa bo'ladimi degan savol bor birinchi shuki qur'oni karimda alloh taolo odamlarni yaxshilikka buyurursizlarmi o'zinglarni esdan chiqarib o'zinglar ollohni kitobini tilovat qilib tursanglar aqlinglarni ishlatmaysizlarmi degan oyat o'zlari bilib turib amri ma'ruf qilmagan kishilarning haqida degan ekanlar ba'zi ulamolar tarafidan Bu yerda shuni bilaylikki ba'zi bir kishi o'zi unchalik yaxshi ilmlarni o'qimagan bo'lsa ham ilmni o'qishlikka targ'ib qilishligi bu to'g'ri amaldir agarki o'zi ilmda oliy bo'lmasa ham oliy ilmni egallashlikka targ'ib qilishligi bu ma'ruf narsaga buyurishlikning to'g'ri qismidir inson o'zining hayotini noto'g'ri o'tkazganligiga attan qilib munkar narsalar bilan o'tkazganligiga attan qilib bu narsalardan siz o'zingizni tiying endi munkar narsalardan deb buyurishligi bu albatta bu ham shunday buyurishlikka ma'murdir albatta buyurmoqligi kerak shuning uchun agar ma'rufga hamma tomondan toza bo'lib buyuradigan bo'lsa kim o'zini tozaman deb davo qila oladi hech kim albatta o'zini tozaman deb davo qilolmaydi shuning uchun ma'rufga buyurish munkardan qaytarishlik o'zi inson shu yo'lda harakat qilayotgan odam amri ma'ruf nahiy munkar qilishlikka albatta haqqi bordir lekin mutlaqo ma'ruf narsalarni qilish niyati ham yo'q munkarni doim qilib yurib amri ma'ruf nahiy munkar qilishlikni haqida ko'p vaidlar bor mana usomat ibn zayd roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda فيلقى في النار فتندلق أقطابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك أليس كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه qiyomat kuni bir kishini olib kelinadi o'tga uloqtiriladi uning butun ichaklari o'tda chuvalanib yuradi xuddi eshak tegirmon toshini aylantirayotgandek uni o'zini ichaklarini shunaqa qilib sudrab aylantirib yuradi jahannam ahli unga ustiga to'planib ey palonchi nima bo'ldi senga ma'rufga buyururding munkardan qaytarardingmi desa men ma'rufga buyurib o'zimni mutlaqo qilmasdim munkarlardan qaytarib turib o'zim munkar ishlarni qilaverardim mana bu narsa amri ma'rufni nahiy munkarni o'yin qilib olishlikni jazosidir shuning uchun amri ma'ruf nahiy munkarga buyuradigan odam birinchi shu ish ma'rufmi ma'ruf emasligini bilmoqligi kerak shariat nima degan shu ishni qilishlikka buyurganmi buyurgan bo'lsa buni qilishlikka o'zi ham harakat qilib boshqalarni ham shunga undamoqligi kerak munkar nima shariat man qilganmi shuni bilib olishligi shart bilgandan keyin bu narsadan o'zini ham tiyishga harakat qilib boshqalarni ham tiyishlikka harakat qilmoqligi kerak mana bu sifatni agar qaysi ummatda mujassamlashmasa u millat butun fasod xalqlar bilan birga halok bo'ladi alloh subhanahu va taolo o'lishidan ilgari shu azobni ko'rsatadi mana hadislarning zohiri shudir birodarlar undan tashqari amri ma'ruf nahiy munkar qilgan odam birinchi hali aytib o'tganimizda shariatda shu narsa ma'rufmi ma'ruf emasligini bilmoqligi kerak munkarmi munkar emasligini bilmoqligi kerak va shuni rifq birinchi muloyimlik yo'li bilan tushuntirishi kerak va shuni adolat bilan tushuntirishlik kerak o'zining shaxsiy g'arazini o'rtaga qo'ymaslik kerak halimlik bilan va sabr bilan shuni chaqirmoqlik kerak chunki luqmonul hakim ham o'g'illariga birinchi namozni barpo qiling ma'rufga buyuring munkardan qaytaring va sizga yetgan musibatga sabr qiling dedi amri ma'ruf nahiy munkar qilishlik bilan inson odamlarning tuhmatini o'qigan nishona bo'ladi bunga sabr qilmoqligi kerak dedilar bu jiddiy ishdan unaqa bu bu xohlasa qilib xohlamasa qilmaydigan ko'ngliga kuch tushsa aytib bir g'ayrati kelgan vaqtda aytib qo'yishi bilan dam olib yuraveradigan narsa emas bu bu jiddiy ishlardan tark qilishlik mumkin emas ishlardan deb luqmonul hakim o'g'illariga nasihat qildi alloh subhanahu va taolo muso alayhissalomni va horun alayhissalom ukalarini yer yuzining eng katta zolimi fir'avnning oldiga jo'natgan vaqtida ikkovinglar muloyim so'zni aytinglar mumkinki u tushunib qolsa deb shunday deb olloh buyurdi mana eng katta zolimning oldiga jo'natayotgan vaqt alloh subhana va taolo mana shu shiorni ham bizni kichkina jamoamizda ham alloh taolo barpo bo'lishligini alloh taolo nasib qilsin amri ma'ruf shunchalik muhim narsa ediki sahobalar shunchalik e'tiborga olishardilarki umar ibn hattob roziyallohu anhu jon taslim qilayotganlarida oldilaridan bir sahobalardan yoshroq yigitlardan bittalari o'tib qoldilar yon taslim qilayotganlarida shunda libosi oshig'ining pastiga tushib turganida shunda aytdilarki ey g'ulom dedilar buni ko'tarib olgin libosingni dedilar kiyimingni ham nihoyatda pokiza turadi oshig'ingni tepasida tursa va hamda bu rabbingga taqvoliroq bo'lasan dedilar shu jon taslim qilayotganlarda ham shu amri ma'ruf shu ma'rufga bo'lgan buyruqni aytishlik o'zlarining vazifalari deb bildi bizda bir kishi manhaj nima deb so'rabdilar manhaj ollohning yo'li alloh subhana va taolo tarafidan rasululloh sollallohu alayhi vasallam olib kelgan yo'l manhaj kitobi sunnat yo'lidir shu yo'lda biz hamma bilan birlashishimiz kerak fikrlarda turli bo'lishimiz mumkin fikrlar masalan hozir mana aytamizki mazohiblarda turli bo'lib turishimiz mumkin lekin aqida shariat va bu, sohada biz manhajda bitta bo'lmoqligimiz kerak kitobi sunnat asosida bo'lgan hukmlarda bir bo'lishimiz kerak bua bir kishi so'rayaptilarki masjiddan haydashsa nima qilish kerak uyga o'qisa bo'laveradimi dedilar masjiddan haydash yuborsa agar u odam eng katta zolimlardan bo'ladi ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه mabodo masjiddan mast qiluvchi ichimlikni ichib dovdirab kirib qolgan odamni haydab yuborishlik kerak namoz o'qiladigan joyda bu boshqa gap lekin namoz o'qishlik uchun kelayotgan odamni qaytarishlikdan ko'ra alloh taoloning shahodatidan eng katta zolim shu kim shundan ko'ra zolimroq deyilgan bilmagan birodarlarga olloh bildirsin shu qilayotgan ishini xatoligini boshqalar sabr qilishlari kerak alloh taolodan shunaqa narsadan man qiladigan odamlardan bo'lib qolmaganligiga hamd aytish kerak munofiqlar deb shuni aytamizki bu yerda posiqlar kim deyapti posiq deb ollohni hududidan chiqqan odamni aytamiz munofiq deb shuni aytamizki belgilari munofiqning belgilari topilgan hamma belgisi topilsa sirf munofiq bo'ladi agar ba'zi ba'zi belgilar topilsa munofiqcha bo'ladi yani belgilari mana hadislarda aytilgan bir go'dak bolani tug'ilib so'ylab vafot qilsa degan masala o'tdi bu har xil fikrlarda ba'zida yig'i tovushi eshitilishi kerak boshqa deyiladi mabodo shunga janoza o'qib nom qo'yib qo'ysa zarari yo'q birodarlar bu bir tarixiy bir savollardan bo'lib yuradi shu savolni bir kishi yozibdi men mana shunday savollarni hammasiga javob beraman shu munosabatda bir bu yerda ko'p kishilar savol qilib yuradigan savol bo'lardi bir bola bir joyda qorni och yig'lab yotsa u bola non yeyishi kerak bo'lsa bir joyda bir tepada non turibdi tashqada masalan bir qur'on turibdi nonda e, misol nonda olishlik uchun hech bo'y yetmaydi shu qur'onni qo'yib bosib yetsa shunga yetadi shuni nima qilish kerak demoqchi bo'lmoqchi bo'lgan shunday joyda birinchi toshchada tursa toshcha bilan chiqib olaveradi nonni agar shu odam shu shunaqa joyda bo'lsa yo toshchada ham bo'lmasa sahroda bo'lsa non unaqa bir joyga osib qo'yiladigan joy bo'lmaydi hech qachon bu agar qayerda tursa dunyoda shunaqa bir surat bo'lmaydiki non bilan qur'on tursayu shu qur'onni bosib olishga majbur bo'ladigan narsa bu odamlarni fikrini chalg'itish bunaqa savollarni imom abu hamidil g'azzoli aytganlarki fiqning ko'p furuotlari haqida bahs yuritishlik qasovat qalbga sabab bo'ladi deganlar qalb qorayadi deganlar ma'nodan uzoq bo'lib fikr shu zohiriy narsalar ketib qoladi shunaqa vaqtda sizlarga savol bo'lib qolsa inshaalloh shu vaqtda meni yetib kelasiz shunda sizdan ko'ra novcharoq odam topib olib boraman deyish kerak yo bo'lmasam sizga shu o'rningizdan qimirlamay turadigan bo'lib yashab o'tib ketgan bo'lsangiz sal sizga sakrashni o'rgatamanda o'zim endi sakrab olaverasiz shu oson bo'ladi yoinki aytasizki shu bolani shu o'zini ko'tarib tursangiz shu qur'oncha albatta bolani bo'yi qur'onni inicha bo'lsa kerak deysiz shuni ko'tarib tursa o'zi yig'lab turganda kallasi bilan ursangiz ham ashib tushaveradi bu savollar birodarlar men bu faqat bu savolga bermoqchi emasman hammanglarga hassos bo'linglar shu shunaqa savollar islomning mohiyatidan odamlarni uzoqqa olib borib odamlarni bittasi nonni qo'yish kerak bittasi qur'onda qo'yish kerak o'rnidan turib masala talashib urushishlik mana shunaqa qilishlik dushmanning asosiy maqsadi bo'ladi tushunarlimi shu haqda hech qanday bunday masalalar hammasi islomning hammasi deb aytishdan qo'rqamiz ko'pi islomning dushmanlari tarafidan fikrlangan narsalar nega bir kishi aytyaptilarki biz haqiqat so'zlarini eshittirsak ba'zi odamlarga ba'zi odamlar bizga qarshi bo'lyapti deyaptilar agar qarshi bo'lsa to'xtash kerak bo'lsa payg'ambarlar ham to'xtashardi sahobalar ham to'xtashardi islom ana shu yerda qolaverardi Biz buni ikki narsa uchun aytamiz. ollohni huzurida uzrimizni aytamiz. Biz bu odamlarga aytganmiz haqiqatni deyishligimiz uchun haligi oyatda aytilgandek. Yo'inki shu gap bilan Alloh ta'sirlantiradi. Biz ularni gapimizga unaganligi uchun aytmaymiz. Bizga gapimizga unashligi, unamasligini bizga qiziq bo'lmasligi kerak. Biz o'zimiz Alloh bizni buyurgan ma'rufga buyurishga, munkardan qaytarishga. Odamlar xohlasin qabul qilsin, xohlasin bizni maqtasin, xohlasin so'ksin xohlasin ursin. biz odamlarni yaxshi ko'ramiz biz shuni yaxshi ekanligini bildik birinchi rabbimizning so'zidan bildik rasulimizni so'zi bilan bildik va bu narsaning yaxshiligida biz shak shubhamiz qolmadi shuning uchun shu yaxshilikni odamlarni yaxshi ko'rganligimiz uchun yetkazamiz tushunarlimi uni xohlasin odamlar qabul qilish qaysi suratda qabul qilishlarini ixtiyor o'zlarida ba'zi bir kishilar masalan bir kishini badanida surat bor nima bo'lsa ham surat olingan lekin bu suratni o'chirib bo'lmaydi shuni nima qilishlik kerak haqida deb o'ylanyapti savol beryapti shu endi o'chirilmagandan keyin alloh subhanahu va taologa istig'for aytsin boshqa iloji yo'q endi buni o'chirishni iloji bo'lsa o'chirib yuborsa bo'lardi endi o'chirib bo'lmagandan keyin endi u istig'for aytsin bizning hozirgi bosqichimiz birodarlar amri ma'ruf nahiy munkardan mas'ullarga nimasi biz birinchi hali aytganimizdek birinchi ma'ruf narsa munkar narsa nima bilamiz bilganimizdan keyin misoli bilan tushuntiramiz shuni biz bilganda u ham biladimi yo'qmi bilaylik shuni tushuntiraylik shu narsani munkar ekanligini tushuntiraylik agar tushuntirsak qabul qilmasa biz u majlisda o'tirmaylik mana shu narsa bilan o'zimizni noroziligimizni bildirishimiz kerak o'zimizni qaramog'imizda o'zimizni uyimizda munkarni biz albatta qo'ymasligimiz kerak bu bizni uyimiz bu tushunarlimi alloh subhanahu va taolo shu amri ma'ruf nahiy munkarni hammamiz ham alloh taolo hammamizga tavfiq bersin shunga amal qilishlikka